Assalamu alaikum, alaikum assalam, rahmatullahi wabarakatuh. Možda ste nekada ranije e, i rekli šta znači vasitijska e, akida, vjerovatno, pa ako vam nije teško malo pojasniti još jedno pitanje, kada se računa, e, možete prvo ovo. Ne, mislim, da. alhamdulillah, sad vas prijatno pitanje. Upravo, al akida tel vasitije nazva taj potom po srednjem putu i pravcu. Al vasat je sredina, Islam je vjera koja zagovara čisto učenje, bez lutanja, bez nastranosti, bez uveličavanja nečega, veličanja nečega što mu ne pripada, kao što je slučaj kod kršćana koji su uzeli poslanika ali za božanstvo. Isa ali se to selam je obožavan. Kao što se Allah subhanahu ta'ala obožava, njemu se obraća, njemu se mole. Znači, Islam upravo vraća čovjeka na čist pravi put, da jedini Allah subhanahu ta'ala taj kome treba robovati, a poslanike treba slijediti i na takav način ili oni koji omalovažavaju poslanike pa jedne vjeruju, druge ne vjeruju, naprotiv. Znači, islam je pravac sredine, put koji usmjerava čovjeka da ide stazom upućeni i zato je ovaj akida nazvata tim putem, kako ne bi bili od oni koji su se borili protiv poslanika kao što su jevreji i ubijali ih ili oni koji su ih kao što su kršćani pa ih obožavali, islam upravo poziva čovjeka u robovanje Allahu jednom i poštivanje i slijedeње poslanika, alihim salatu wasalam.